Жерар Блан був причетний до замаху. Так шляхом логічних висновків виправдовувалось його вбивство, вчинене руками поліцейського Алена Ледюка. Але тут виникла перша прикрість, і в Гійо вирушає в Малі і, безперечно, знаходить щось таке скандальне, що його треба вбити, поки він не розказав про це. Мішель Куброн поклав револьвер на стіл. Поки що все точно, комісаре, а друга, друга прикрість. Я хотів сказати про себе, але Куброн зненацька відскочив і сховався за величезним холодильником, виставивши до вікна револьвер із зведеним курком. Падайте на підлогу. Які ж ви все-таки гади? Не розгинаючись, я глянув на двір. Десятка півтора поліцейських, споряджених до штурму, зайняли позицію на мості де була залізнична колія, я впізнав форму піхотних груп національної жандармерії. Ми тут ні при чому, Куброне. В під'їзді почулись кроки. Ти, писако, озвався Куброн. Вийди і помахай своїм шарфом, скажи їм, що я захопив заложника поліцейського і краще, коли мене випустять, бо я не вагатимусь. Франсіс Тро став навколішки. Повільно стягнув білий шарф, потім підвівся, прочинив двері і, просунувши в щілину руку, замахав ним. Певен, що його зрозуміли, він потяг двері до себе, ступив наперед, і в ту ж мить гримнув постріл, від луні його що не стихло на подвір'я, як журналіст упав мертвий. Нащо вони зробили це? Здуріли? Я ж міг виставити вас, комісаре, вас, а не журналіста, вони застрелили його, цілячись, як на тренуванні. Я надумав перебратись у надійніше місце і поповз до куброна. Жоден звук не долинав знадвору. Мої черви карпіли так, що, певне, чути було аж на мості. Я проминав стіл, мої лікті були вже біля холодильника, коли раптом затріщавши, розлетілись двері і вікно, куброн сидів навпочіпки у крихітному закапелку між стіною та холодильником. Він не встиг скористатись своїм револьвером, якого тримав обома руками. Перша куля вирвала йому ніс друга влучила в підборіддя, і він, наполовину обезглавлений, осів поруч зі мною. Я простяг руку до його заюшеного кров'ю обличчя і закрив йому очі. Два червики стали біля мене в калюжі крові, що розпливалася на підлозі, і запах гуталіну, змішаний з степним запахом смерті, став для мене останнім. Жандарм націлив карабін. Зі ствола вирвалося світло яскраве. Гей би фотоспалах. Останнє світло. Обервільє, грудень 86-го, квітень 87-го. Кінець озвученої книги. Запис проведено в республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читав Микола Козій, звукорежисер Тетяна Власюк. Київ 1991 рік.